النقود جمع النقد پول ليست النقود كل شيء ولكن كل شيء بنقود هنا المشكله پول همه چیز نیست اما همه چیز پولیه مشکل اینجاست